النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء ودالije Ibn Abi Taliba radijallahu anhu prenosi se da je poslanik sallallahu alaihi wasallame na bitci na Hendeku kazao Allah napunio njihove mezare i njihove kuće vatrom kao što su nas spriječili da klanjamo srednji namaz dok nije zašlo sunce. a u drugoj predaji kod imama muslima spriječili su nas da klanjamo srednji namaz i kindiju namaz. Potom je klanjao poslanik sallallahu alaihi wasallame i kindiju između akšama i jacije. Što se tiče Alije radijallahu ta'alanhu, o njegovim odlikama smo govorili u poglavlju Elmezija i imali smo i posebno predavanje u dva dijela o vrlinama i odlikama Alije radijallahu ta'ala anhu. Ovaj hadis je spomenut u poglavlju namaza, odnosno poglavlju namaskih vremena, zato što očito iz njega se mogu, znači, može nazrijeti veza sa namaskim vremenima. Jaumul Hendek, bitka na Hendeku, desila se pete ili četvrte hiljeske godine shodno razilaženju među islamskim učenjacima. I još se zove Jeumul Ahzab, bitka El Ahzaba, kad su se skupile te skupine protiv poslanika sallallahu alaihi wasallame, pa su neki neprijatelji Allahovog vjerovjesnika i dini Islama izišli u Meku i posticali mušrike da se bore protiv poslanika sallallahu alaihi wasallame, pa su se vratili nazad, pa prolazili pored Gatafana i pored Sulejma, pa su i njih posticali da se bore protiv poslanika, sallallahu alaihi pa su se skupili, to je Elahzab, to su te skupine koje su se spojile da se bore protiv tadašnjih muslimana. Pa kada su prišli Medini, dočekalo dočekalo ih je iznenađenje, a to je Hendek ili kanal koga su iskopali muslimani. Jer Medina je bila sa svih strana zaštićena brdovitim planinama koje nisu mogli preći sa svojim jahalicama. Ne mogu ni deve ni konji ići po kamenju. Osim sjeverne do zapadne strane, ona je bila otkrivena. Pa su tu iskopali hendek. Poslanik sa osrme imao predloge svoje, pa ga je upitao Selman, Allahov poslaniće, je li to od Allaha objava ili je tvoj ištihad? Pa je rekao, moj ištihad, ovo je rat i pokušaj da se zaštitimo. Pa je rekao, Salman, Allah poslaniće, ja imam predlog. pa je predložio kopanje Hendeka. Kaže Ibn Hibban u svome dijelu Ethiqat, da je Salman al-Farisi, za njega kažu muhaddisi, bez razilaženja da je živio 250 godina. Svi su složni da je živio 250 godina. A razilaze se od 250 do 350. To je razilaženje. Ali 250 svi se slažu da je živio toliko. Radi Allahu ta'ala anhu. Kaže imam Ibn Hibban u svom djelu Esiqat da je ovo prva bitka sa koju je vodio Selman sa poslanikom sallallahu alaihi vseleme, u društvu sa poslanikom sallallahu alaihi Pa su prišli, kurejišije su prišle Medini i zatekle veliko iznenađenje sa deset hiljada svojih dobro naoružanih boraca. Pa je izišao poslanik sallallahu alaihi iz Medine i ostavio u Medini kao namjesnika ibn Umi Mektuma, radijallahu ta'ala anhu arda. I to je bilo u mjesecu Ševalu, kazali smo četvrte ili pete iđeske godine srno razilaženje među islamskim učenjacima. Izišao je poslanik sallallahu sallam sa hiljade muslimana. Es salatul gusta srednji namaz. Islamski učenjaci koji se spominju u Kur'anu, jeli kada uzvišeni Allah te barak dala kaže Hafidu ala salavati was salati al-wusta wa kumu lillahi qanitin. Spominje to u suri Al-Bekare, Čuvajte dobro srednji namaz. Čuvajte namaze, ha, čuvajte namaze i čuvajte posebno srednji namaz. Koji je to srednji namaz? Ikindija. Vi ćete se složiti da je ikindija. A islamski učenjaci imaju po ovome pitanju ni manje ni više nego 17 mišljenja. 17 različitih mišljenja. Poslušat ćemo ih, pa ćemo vidjeti inša šta je najjače mišljenje. Prvo mišljenje je da je to ikindija, na što jasno ukazuje šta citirani Hadis. Šagaluna ne salat ili usta salat Spriječili su nas da klanjamo srednji namaz i kindiju namaz. Pa je došlo jasno pojašnjenje šta je to as salatu usta, da je to šta? I kindija namaz. To je prvo, znači više da je to i kindija namaz. I ovo je mišljenje imama Ahmeda i ispravno od meseba Ebu Hanite, znači savanetijskih učenjaka, i Spominje se od šafije. Spominje se od šafije. I to je mezeb novih šafijskih pravnika. Drugo, da je to sabah. Da je to sabah. I to je mišljenje mama šafije i kazao ga u svome dijelu lumu. Jasno je kazao da je to sabah. I to je mezeb mama Malika i skupine učenjaka. Da je to sabah. Treće mišljenje da je to podne. I to je jedan rivajet od Ebu Hanife. Ili jedna verzija je predao Ebu Hanife da se radi o podne namazu. Četvrto, da je to akšan Peto, da je jacija. Šesto, da je to jedan od pet propisanih namaza, ne zna se koji je. Sedmo, da je to jedan od pet dnevnih namaza. U stvari, da je to, sedmo mišljenje, da je to pet dnevnih namaza, kompletno pet dnevni namaza. Pa kad se kaže čuvajte srednji namaz, misli se šta? Na bešvakat. Jel tako? Na pet namaza. Osmo mišljenje da je to džuma. Deveto mišljenje da je to džuma petkom, a da je drugim danima mimo džume šta? Podne. Deseto, da je to sabah i jacija. Jedanesto, da je to sabah i ikindija. Dvanesto, da je to namaz u džematu. Da svim namazi, vezano za sve namaze. Trinesto, da je to vitr, i to je više odobro imam Esehavi. Četrnesto, da je to namaz u strahu koji se klanja. 15. da je to kurban bajram. Šestnesto, da je to ramazanski bajram. Bajram namaz znači. Govorimo o Bajram namazima. I sedamnesto da je to duha namaz. Sedamnest puni mišlje. Ima po ovome pitanju. No, međutim, vidimo da hadis ukazuje na što? Da je to ikindija. Da hadis ukazuje jasno da je to ikindija i da su druga mišljenja slabija. Da je to najjače mišljenje i obaveza je čovjeku da uzme to mišljenje i stoje kazano se mišljenje mama Ahmeda i spominje se o šafije i to je stavi male Ebu po ispravnoj verziji njegovih učenjaka i to je, ako Bog da, ispravno mišljenje. Kažu neki učenjaci da je ovo okašnjavanje sa namazom bilo prije spuštanja namaza u strahu. Tako je. Namaza u strahu. No, međutim, vidjet ćemo, doćemo do toga mišljenja. Potom je klanjao namaz između Akšama i Jacije, misle se između Akšamskog vremena i, Jacijskog vremena. I ovome je dokaz učenjacima, Maliku, Jebu Hanifi i drugima koji kažu da se klanja prvo zaboravljeni namaz, pa onda onaj koji je došao. Jer je poslanik sa osnovne klanjao šta? Prvo i ikindiju, pa potom akšam. Kažu, tome je dokaz poredka, da je poredak obavezan. Da je poredak obavezan. Zato kaže neka ulema, kada dođeš na akšam i ljudi klanjaju akšam u džematu, a ti nisi klanjao ikindije zato što si šta? Zaboravio. Ili eventualno prespavao. Bio si u džami, prespavao, na primjer, ikindiju i čovjek nakon toga ustao ljudi klanjaju akšam, šta će uraditi? Pristup će za njima da klanja pristup će da klanja akšam, a nije ti ikindiju. To je kod jednog dijela učenjaka. No, međutim, veliki dio učenjaka brani to. Ha, to ima razilaženje među lemom. Oni koji brane kažu šta će uraditi? Ne, ući u džamiju, šta će? Klanjati se ljudima akšam sa nijetom na file. I nakon toga klanja i kindiju, pa kaže mora biti poredak, a ne možeš sjesti dok ljudi klanjaju došla zabrana i otvoriš ljudima velika vrata, pa kažu klanjaš sunnete i potom klanjaš šta? I kindiju i potom klanjaš akšam. To je kod uleme koji kažu da se ne može spajati, ne mogu klanjati namazi koji su različitih oblika. Da ne možeš klanjati, na primjer, a, i kindiju je za čovjeka koji klanja šta? Akšam. Ili da ne možeš klanjati ovaj namaz, znači kod koji postoji, postoji ta razilaženja. Dok kažu možeš klanjati šta? Podne za onim koji klanja i kindiju. Ovdje, kod onih koji kažu da ima razilaženja klanja će se ovako. Klanja se akšam kao nefila, nakon toga se klanja akšam i kindija kao farz i nakon toga akšam kao farz. Zbog čega? Zbog poredka. Da bude poredak znači upotpunjen i da bude taj uvjet ispunjen. Kaže Kadija ja iz ove predaje se može zaključiti da je poslanik sa osam klanjao šta? I kindio u džematu. Da tako? Klanjao je nakon toga, obično je klanjao sa ashabima i sabah kada je poslanik sa osam izostavio, ne izostavio, nego kada je prespavao sa ashabima, pa i probudila žega, onda su ustali klanjali kako? U džematu ili posebno? U džematu. Pa je da se to klanja u džematu, osim verzije od Leisa koji kaže da se neće klanjati, da se neće klanjati u džematu. Kaže neka ulema, hoće se klanjati u džematu po konsensusu uleme ako je u istom šta? Danu. A ako nije u istom danu, onda neće. Je li ovo bilo u istom danu ili ne bilo u istom danu? Ispravno išao da će se klanjati. Jer nakon zalaska sunca dolazi šta? Novi dan. Pa inšao pravda da će čovjek klanjati šta? Taj namaz u džematu kada se sjeti Jedino se izuzima klanjanje dolazećeg ili postojećeg namaza, da će se sklanjati prije postojeći namaz od onoga koji se je izostavio, u slučaju da nemamo dovoljno vremena, pa ako bi klanjali namaz koji smo izostavili, onda bi nas prošao šta? Postojeći namaz. Pa bismo onda oba dva klanjali šta? Mimo vremena, naklanjavanjem. Oba dva smo klanjali naklanjavanjem. Jer kad se namazi klanju imamo klanjanje i to se zove eda. A imamo nešto što se zove naklanjavanje, to se zove kaba. Imamo eda i kaba. Eda je klanjanje namaza u njegovom vremenu, a kaba je klanjanje mimo vremena. To je općenito. Ha, općenito, iako tu ima pojašnjenje. Ljudi, kada čovjek klanja na putu, pa odgodi podne namaz do ikindijskog vremena, pa spoji u ikindijskom. Je li mu podne eda klanjanje u vremenu ili je kaba na Ako je na putu, onda mu je šta? Eda. Jer to je njegovo šta? Vrijeme, to nije naklanjavanje, jer to je dozvoljeno šerijetski da šta? Da, da sastavi namaze. I tada će biti eda, zato naši ljudi kad kažu šta kažu? Edaen musta... Edaen. Nisu rekli šta? kadaen, nego kažu edaen. Kadaen je kada? Kadaen je kada se naklanjava. Ali edaen je znači kada se klanja u vremenu. Kada se klanja u vremenu. Pa to je znači, ako bi mi sjetili se ili uspjeli da klanjamo, došli smo da klanjamo akšam, ostalo nam je još samo dvije minute od akšama. A nismo klanjali ikindije. Šta ćemo raditi? Klanjamo prvo? Akšam prvo klanjamo. Jer ko stigne klanjati jedan rekat, u njegovom vremenu, stigao je taj namaz klanjati tu pravom vremenu. Jer u ovom slučaju ako bismo klanjali kindiju, onda bismo akšan klanjali jacijskom, pa imamo dva namaza mimo vremena. Zato dakle, onda preče klanjati akšam i onda se i kindija naklanja kada? Prije jacije. Kindija se naklanja prije jacije. U ovome hadisu je isto tako dokaz da je klanjanje namaza u vaktu obavezno. Jer je poslanik sam dovio protiv mušnika zbog toga što su i šta? Jer taj, toga dana nije bilo borbe. Bilo borbe, nije bilo borbe. Nije bilo borbe ove fizičke. Jer je Allah u svojim vojskama rastirao mušike. No međutim, jesu okasnili, znači nisu muslimani uspjeli toga dana šta? Da klanjaju šta? Ikindiju namaz. U ome hadisu je dokaz isto tako da treba šta? Da treba a, namaz smatrati kao najvrednije djelo ili od najvrednijih dijela. Nakon šehadata nema vrijednijeg dijela koga čovjek može raditi šta od, od namaza. Jer je poslanik sa osrem posebno, znači pažnju ovdje posvetio namazu. Neka ulema kaže, ovdje je poslanik sa rekao, Allah ispunio njihove kuće i njihove mezare vatrom, kao što su nas za spriječili da kranjamo namaz. Kažu mezare u redu, razumijemo, ali kako kuće Allah ispunio njihove kuće vatrom? Kaže Ulema, ovo se mislo Allah ispune njihove kuće vatrava u smislu dao im tegoban i težak život na omedunjanku. Iskušao i svakakvim dalajima u njihovim kućama, a nakon toga kada se vrate u Kabulu je šta? Opet vatra, ali prava, ali prava vatra. Esolatul usta, srednji namaz. Ovo kad se kaže srednji namaz, ne misli se u stvari baš tako, jer Wasat u arapskom je što srednje. Kad je dole na e, hađu, piše El Džemaratul Usta. srednji džemarati. Tako piše. Ko nije vidio, neka ovdje obavezno vidjeti. Da piše šta? El džemaratul usta. To se mora vidjeti. To je srednji džemarat. No međutim ovdje el usta znači šta? najbolji namaz. Ne misli se srednji samo, nego najbolji namaz. Kako kaže uzvišeni Allah žešanu, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِدًا I tako vas mi učini smo naj vasatan srednjim umetom, to jeste najbolji umet. Pa se ovdje misli, misli je salat, usta, misli se na salatul fudla, najbolji namaz. Da je to najbolji namaz. Došlo je kod Buhari u njegovom sahihu Debu Horeira radijallahu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Allah te barek tela trojicu ljudi tri vrste ljudi neće na sudnjem danu pogledati nikako. Tri vrste ljudi neće ih pogledati uzvišeni Allah. Prvo čovjek koji se lažno zakune na robi da je kupio po toj toj cijeni da bi je prodao šta? Povećao. Čovjek dođe, kupuješ od njega robu. Ovaj, to smo doživljavali. Koliko je, kaže, 5 dinara. Dobro, može li za 3? Kaže, vallahi, vallahi sam je ja platio 4,5. Vallahi. Ne mogu ispod toga. I ako ostaneš sa njim još dvije minute, dobit ćeš za 3 dinara. Kako se možeš za... Ne kaže, možda postoji mogućnost da čovjek želi da proda, da se riješi, ali nije se to jedan put desilo. Vallahi, i kaže, pa dobro, spusti na tri dinara, pa spusti, i dobro, hajde, kaže, daj. Znači, da se čovjek kune, Allah najbolje zna da nije iskren u toj zakletvi, kako možeš kupiti za tri dinara, ovaj, za četiri po dinara, prodati za tri dinara. To je znači, takav trgovac je propao u startu, prije što je počeo sa trgovinom. Tako da je čovjek koji se tako... Nemoj reci, ne zanimate koliko je para. Neću kazati koliko sam ja, pošto sam ja kupio i tako dalje. No međutim, nemoj se Nisi dužan da kažeš pošto si je kupio. Ali ne smiješ se zakleti šta da si je kupio po višoj cijeni nego što jesi u stvari. Onda u protiv nemoj spominjati nikako kupovne cijene ili nabavne cijene. Čovjek znači koji se zakune da bi digao cijenu svoje robi. I čovjek koji se zakune lažnom zakletvom poslije i kindije. Pazite. Čovjek koji se zakune je minun kazibe bade solatel asr da se zakune lažnom zakletvom nakon ikindije namaza. I čovjek koji ima vodu na svojoj njivi, svojoj zemlji, pa ima višak vode, prolazi i on ne da drugim ljudima te vode. Kao što je bio slučaj između koga? Između Zubeira i onoga Ensarije, kako došlo kod Buharije. Pa je na Zubeiru bila voda, bila mu na njegovoj znači, zemlji, pa kaže, Zubere kaže, na, natapaj svoju vodu ili napajaj svoju vodu, napa, napaj svoju zemlju, napaj svoju zemlju, kad ti preostane daj svome komši. Daj svome bratu. Pa je rekao ovaj Ensarija, kaže, evo kjan ebne je ja Rasulallah. Jer to kaže zato što ti je tečić. A ovo ovaj je ashab. Pogledajte kako je kad je pitanje stvar Dunjaluka, kako je teška. Pa kaže, zato kaže, tako njom presudio što je, kaže, tvoj tečić, kaže Zubere, napajaj, napajaj, napajaj i kad ti pre, Pređe, višak, ne daj mu, kaže. Eto sada. Pa je Allah žena objavio, fela u la hatta Neće vjerovati tako mi gospodara tvoga, dok te ne uzmu za sudiju u sporovima svojim. Pa je objavljen taj ajet, kaže ne znam da je izbog čega objavljen, nego zbog našeg slučaja. Taj ajet. Moraš se pokoriti sudu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže ovdje i čovjek kome prelije ta voda, a ne daje svome komšiji. Pa će uzvišenje na sudnjem danu kazati, danas će ti zabraniti moj višak, odnosno moju blagodat i moju dobrotu, kao što si ti zabranio dobrotu drugim ljudima. A nije bila tvoja, nego je bila od mene. Tako i trojici ljudi Allah na sudnjem danu neće ni pogledati. Ko se zakune lažno nakon i nije namazu. Nakon ovoga hadisa autor je spomenuo hadis koji je sličan prethodno citiranom po svome kontekstu. Samo ga prenosi drugi ashab u njemu kaže a Nabilah ibn Mas'ud radijallahu anhu قال حدث المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اسفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا Od Abdullaha ibn Mas'uda se prenosi da je rekao spriječili su mušici poslanika sallallahu alaihi wasallame da klanja Kindiju dok nije pocrvenilo ili dok nije zašlo sunce. Dok nije pocrvenilo sunce ili nije požutjelo, prostite. Pa je poslanik Sveme rekao, spriječiše nas da klanjamo srednji namaz ili najbolji namaz, kindiju namaz, Allah napunio njihova grla ili njihove utrobe vatrom ili i njihove kaburove. Ili kaže, haša Allahu, haša je isto napunio, ali napunio puno više puno više nego što je riječ meleje. Meleje napuniti obično, ali haša je stvarno da napuni, znači da nakon toga punjenja i više ne treba ništa. Pa je došla znači ovdje kao vid komparacije u rivajetima. O, govorili smo o Abdullah u prethodnim poglavljima. Kažu neki da je ovo klanjanje ikindije mimo vremena bilo prije propisivanja ajeta u strahu ili namaza u strahu. No međutim, kazali smo da je ova predaja ili da je bitka na Hendeku bila četvrte ili pet godine, a prvi put poslanik sa osvrame je klanjao namaz u strahu, bi zate ruka, isto što se desilo četvrte ili pete godine. Tako da ne možemo 100% tvrditi znači da je bilo, jer ponekad ljudi kada nisu mogućnosti kada se moraju braniti, neće imati šta prilike da namaz namazu strahu. Jer za namaz u strahu znači mora jedna skupina da ostane, boji što druga ide da klanja. Ovdje je reklo dok nije sunce požutjelo ili potrvenilo, to nije suprotno rivajetima, ali jasno se kaže da je klanjao i kidio šta? Nakon što je zašlo sunce. Ali je odgodio do toga vremena. I još dalje znači mimo toga. U ome hadisu isto tako dokaz da je srednji ili najbolji namaz šta? I nije namaz. Kako je došlo? Isto je u rivajetu. I spomenuo su znači 17 mišljenja po ome pitanju. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno dobiti protiv nevjernika sa ovakvim slušnim dovama. Jer je poslanik sa osam dobio, znači protiv njih. I ome hadisu je dokaz o potvrdi kaburskog azaba. Je tako? O potvrdi kaburskog azaba. I nije, suprotno tome, kazao niko dehal sunneta, to samo govore za lutale sekte koje su neprijatelji sunneta da nema kaburskog azaba. I koriste se sa argumentima koji su slabiji od paukove mreže. A ostavljaju vjerodostojne mutevatir hadise od poslanika za osaleme. I čak i ajete iz kojih se može zaključiti da ima a, šta kaburski azab. Sve neko spomenuti ajet koji ukazuje za kaburski azab. Uvedite faraonove ljude u النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب Oni se podvrgavaju kazni ujutro i naveče. A ujutro i naveče podvrgavaju se kazni vatre. Vatrom mi kaže oni. A onoga dana kada nastupi sudnji dan, reći će se uvedite ih u šta? u najteži azab. Ovdje podvrgavaju se ujutro i večer. čemu? U kaburu na ovome svijetu. Jer koliko će sudnji dan traje dugo? Znači nema čega. Jutro i navečer. Nego jutro navečer je ovdje na ovome svijetu. Mi imamo jutro i večer. Jutro i večer. Tako da znači ajet jasno ukazuje da ima burski, kaburski azab. Ali šta oni kažu koji kažu da nema kaburskog azab? Znate šta koji se kao dokaz? Koriste ajet i sure Jasim. Kalu ja vajdena men ba'athana min Kaže, teško nam se, ko nas je to poslao iz naših mezara? Kažu, vidite da oni kažu, ko nas je poslao iz naših mezara? Oni nisu znali ništa o mezarima. Ništa se nije dešavalo, pa onda kad su proživljeni, kaže, ko nas je poslao? Argument koji ne mora uopće, kako kažu učenjaci, za ne, može biti da će Alažano prije sudnjeg dana na određeno vrijeme obustaviti svima kaznu azapsku? Može li? Može. Pa nakon toga će biti šta? Poslali. Ne znam kad kažu, Teško nam se kone se posla iz naših mezara. Šta je u tome čudno? Možda on mislio da će biti tu kažnjavan i da nikada neće biti šta? Proživljen. Nije to argument. Pa se uhode za taj argument i na jednom od izložbi, na jednoj od izložbi knjiga u jednoj od islamskih muslimanskih zemalja, knjiga koja je najviše prodana, najveću je prođu imala knjiga koja je bila pod naslovom bajka koja se zove Kaburski azab. To je došao jedan Ahmek koji je napisao knjigu bajka koja zove kaburski azab. A mutevatir hadisi od poslanika sa osrme imaju o kaburskom azabu. Čak su i jevreji vjerovali u kaburski azab i druge vjere vjeruju, kako došlo u dostavim hadisima, da su oni govorili da, da će ljudi imati kaburski azab, a oni koji se pripisuju ome umetu i sunetu poslanika sa osrme kažu nema kaburskog azaba. Tako da je kaburski azab istina i hak, ne poriče kaburski azab osim čovjek koji je zalutao, i kaburski azab se dešava na dušu i na tijelo. Kaburski azab biva na tijelo i na dušu. Istovremeno nije samo na dušu, kao što neki misle. I jedno i drugo. Kako ćemo to zaključiti za ovoga hadisa? Hm? U hadisu živi bili poslanik pa kaže Allah napunio njihove utrobe i njihove grla njihova napunio vatrom Znači, tijela tu, a ne duša, nego da, da kažnja, biva, kazda bila sasuta na tijelo i na dušu i stvarno napunje njihova tijela, jer govori se o čemu? Tijelo, to je to, mene Allahu eđuafehum. Džouf je ovo, unutra, znači što silazi iz grla dole. To napunio, znači vatrom. E u tome je dokaz da kazda bila šta na tijelo i na dušu. To je hadisa se tako, jeli, zaključiva. Ovdje je kazao u jednoj predaji, mene Allahu ili haša Allahu napunio mele ili haša napunio znači sa silinom. Zato što je Ibn Mesud spomenuo dva rivajeta zbog čega? Zato što imaju različita značenja. Jer je drugo haša Allahu žešća dova nego prva. Pa je Abdullah Ibn Mesud htio kazati su i pogledajte praći ovdje preciznosti kako poslanik osaleme, kako je njegov sunet do, naš, do nas prenešen. Ne znam tačno, isto je značenje u principu, jer u globalu je jedno značenje. Bilo ovo i ono neće promijeniti smisao. A ne, ne, Ashab kaže ja ću prenijeti kao što sam čuo. Zato kaže poslanik sa hadisu Allah se smilovao čovjeku koji čuje od mene hadis pa ga prenese onako kao što ga je čuo. Nadbar Allahu imran. Semija minni hadisen فبلغه fe rubbe mu مبلغ evo amin samija. Allah se smilovao čovjeku koji čuje od mene hadis pa ga prenese kao što ga je čuo. Možda onaj kome ga je prenio da ga bolje razumije od onoga koji ga prenosi. Čovjek prenosi hadis i ne razumije. Ili prenosi dva hadisa koji su do šta? Kontradiktorni. I ne razumije. Tvoja je dužnost da prineseš to učenjacima nakon tebe. I ljudima, generacijama koje dolaze nakon tebe. Ako ti nisi razumio, možda će drugi neko doći i kazati šta? Ja sam to razumio kako ide. Kao kaže Ibn Huzeime, nemaju dva hadisa, spominje imam uh, Sujuti u svome dijelu Tadribu Ravi, da je Ibn Huzeime rekao, Ebu Bekri Ibn Huzeime poznati sušnjak hadisa, da je rekao, nemaju dva hadisa poslanika za osaleme vjerodostojna da se kose i da su kontradiktorna, to je nemoguće. Kaže, ko nađe dva hadisa da su takva, nek mi dođe, kaže da mu i pomirim. Da mu pokažem kako se hadise razumijevaju. Nek su ispravna dva hadisa, ne mogu biti kontradiktorna nikako. Ali čovjeku su možda kontradiktorna, ti prenesi drugima, Ibn Huzeime je živio u četvrtom hiđarskom stoljeću. Pa je razumio možda ono što nisu neki razumjeli u drugom. Zato kaže poslanik možda onaj kome prenosiš da će bolje razumjeti od tebe koji si, koji si prenio. I došlo je znači u predaj kod Ibnu i drugi i nije klanjao Kindiju dok nije zašlo šta? Sunce. Pa je jasno da je ovdje bilo zašlo znači sunce kada je klanjao kindiju. Ovdje je jedna korist, a to je da Allah te barake otala nije nikome zaustavio sunce osim kome? Kome je uzvišen Allah zaustavio sunce da ne zađe? Juša. Juša ibn Nun. Ko je Juša ibn Nun? Dječak koji je bio sa Musaom a.s. Kad su išli kod koga? Kod Hadira. Kod Hidra ili Hadira. To je Juša. Njemu je zaustavljeno sunce kad je krenuo prema Betul Maktisu. Kaže, tebi je naređeno, a imeni meni naređeno, kaže, Allah zaustavio. Zaustavi sunce. Pa je zaustavio Allah te barak sunce. Kaže se, da je Juša i Nunun nakon Musa a.s. preuzeo tu ulogu širenja vjere, čak neki spominju da je bio poslanik nakon toga. Uglavnom, to je došlo kod Buharije, kod muslima i navodi se u drugim verzijama da mu je Allah tebala tebala zaustavio sunce. Bileži imam El Džavzakani u svome dijelu El Batil, mena ovako predaju, poslušajte. U njemu stoji da je Esma bintu Umejs kazala bio je poslanik sa jednoga jednog dana kod Alije u kući i primao je objavu. I nije klanjao i kindije sve dok sunce nije zašlo. Pa je upitao Alije, kaže Alija, jel vam miriše ova predaja odakle dolazi? Kaže, Alija, jesi li klanjao i kindiju? Kaže, nisam Allahu poslanić. Pa je digao sve ruke, kaže, Allahu dragi, Alija je bio u pokornosti tebi tvome poslaniku. Pa gospodo moj, zaustavi sunce, vrati sunce vrati sunce. Pa kaže Esma, vidjeli smo da je sunce zašlo, pa je ponovo izišlo. zašlo i ponovo izišlo. Ovaj hadis, koga spomni imam ima poremećene lance prenosilaca. I sunce je zaustavljeno, ali, a nije poslaniku Salosavim. Zar nije Allaho poslanik bolje odali? Zar nije Abu Bekr bolje odali? Zar nije Omer bolje odali? Zar nije Osman bolje odali? Pa njima nije zaustavljeno sunce, ali zaustavljeno kome? Ali. To je sa logičke strane. Kaže imam Tahavija, imam El Bejheki, ubrojali su ovaj hadis kao muđize poslanika. Hadis spomenuli. Kaže, i kažu da je ovaj hadis vjerodostojan. Da je ovaj hadis vjerodostojen. Kaže, imam ibnu Džauzi, i Ibn Tejmije, imam Ahmed, i Zehebi, Ibn Kajim, ibnu Kesir, i šeh Albani, drugi da je hadis lažan. Da je hadis lažan. I kaže, imam Kaže šeho samim da im je poslušajte što kaže. Kaže, spomenuje je Tahavija i još neki učenjaci Kadi i Jad, da je ovaj hadis od muđiza poslanika sallallahu alaihi sallam. No međutim, kaže, hadijski eksperti koji poznaju nauku hadisa, kaže, odgovorno tvrde da je ovaj hadis kedibun maudu' da je lažan, apokrifan, izmišljen na poslanika sallallahu alaihi izmišljen na poslanika sallallahu Kaže imame Zahebi u svome dijelu Tertibul Meuduat. Ibnul Džauzi ima svoje dijelo koje zove Meuduat, lažni hadis. Šeh Albani kaže u njegovo vrijeme kada je on bio mlad, kada je dolazio u džamiju, u Dimašku, imam bi sam imbara govorio određenu stvar i navodio bi dokaz i kaže ovaj hadis sam uzeo kod Ibnul Džauzija iz El iz njegovih lažnih hadisa, apokrifni. A niko ne zna šta, je to El Meuduat, niko ljudi ne zna. Ne zna taj termin, da su to lažni hadisi. I on dokazuje, nisu ljudi poznavali opće. Pa je šejh svojim trudom i Allahom voljom oživio jednu nauku koja je bila u to vrijeme skoro pa potpuno zamrla. Oživio jednu nauku koja je danas i takako znači, ovaj, pa, pazi se na to, a to je ispitivanje lanaca prenosilaca. I odakle se prenose predaje. Pa Ibn Dželzi ima predaj, dijelo koje zove Al-Meuduat, štampano je danas u četiri toma. A imam Zehebi ima dijelo koje se zove Tertibul Meuduat, koji je poredao te hadise u jednom tomu. Pa kaže u tome svome kad imamo kada je spomenuo ovaj hadis kaže Esanidu hadisi reddi šemsi le alin saqitatu lejset bi sahija. Što se tiče hadisa kaže da je Allah vratio sunce Ali ti lanci prenosilaca su kaže ništavni i nisu vjerodostojni. Imam Ezahebi. Neki kažu koji hoće da odgovore kaže nije se sunce vratilo zbog Alije nego zbog koga? Zbog dove zbog bereketa dove poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaže Ahmed ibn Saleh el misri kaže ne treba niko, a da ne zapamti hadis Esme bint Tumejs, jer to kaže dokaz do buvata. I kažemo, ne treba niko pamti hadis Esme, osim da zna da je šta? Da je lažan. Da je lažan, jer poslanik sallallahu alaihi imao preko 1200 svojih muđiza, kako kaže Imam Neovi. 1200 muđiza imao. Neka je stotinu tih muđiza vjerodostojno, to je dovoljno. Ne moramo posjedati za našim hadisima. Allahu Teala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammed. Nabina Muhammed.